48 skirsnis Įspausdintas pirmasis Lietuvos statutas nebuvo, tačiau operatyviai organizavus jo nurašymą, sukvietus vaivadų ir seniūnų rašovus ar į vietas nusiuntus didžiojo kunigaiščio raštinėje padarytus nuorašus, juo visuotinai imta vadovautis be jokių sutrikimų. Statutas apgalvotai sujungė bendrąją ir lokalinės teisės į vieną dar neteisinę sistemą. Teisinių normų apimtimi ir sistemingų jų išdėstymų jis pranoko kaimininių šalių teisynus ir Lietuvos įstatymų leidyba išėjo į priekį vidurio Europos rytinėje dalyje. Nepaisant to, 1529 metų statuto redakcija, surašyta rusų gudų kalba, visuomenės pilnai nepatenkino. Tuo jau pat prireikė ją papildyti naujomis teisinėmis normomis, bet kartu jį patraukė Lenkijos teisėjų bei didžiosios kunigaikštienės ir karalienės bonos dėmesį. Viso to rezultatas 1530 metų lotiniškųjį išlikusi tik bonai ar jos aplinkai priklausiusiais nuorašais – 1532 metų Lenkiškoji, atlikta pačioje Lenkijoje, ir apie 1538 metus parengta išplėstiniai redakcijos. Dar naujesniais straipsniais paskirti statuto nuorašai buvo papildomi ir 16 amžiaus viduryje. Suvedę teisinės normas į teisyną, Lietuvos įstatymų leidėjai statutą laikė tik šalies teisinės sistemos, nors ir pagrindinę, dalimi – Svarbiausi pirmojo Lietuvos statuto nuorašai turėjo teisinio rinkinio dalykų sumos pabidalą, kur buvo dar įrašytos 1447 metų Kazimiero šalies ir 1388 metų Vytauto brastos žydų privilegijos. Lietuvos statutų, kaip ir didžiosios Lietuvos kunigaikštijos teisės pamatą, sudarė feudalinė lietuvių teisė. Ji nepripažino ordalijų, vadinamąjį dievo teismą čia pakeitė priesaiką labai griežtai baudė vagis, beveik vien mirties bausme ir moterų žagintojus. Rusų teisės skoliniais buvo pasinaudota aptariant atlyginimą už pavoktus ar atimtus daiktus ir nelaisvės santykius. Lenkų teisė remtasi aptariant vedybų ir globos turtinius santykius. Iš lokalinių teisų liko galioti tik Lenkų teisė Palenkėje. Jos rankraščiais čia naudotasi dar prieš surašant Lietuvos statutą. Pirmasis Lietuvos statutas pripažino miestų vokiečių teisę, rašytinė jos teisinai minimi dar 15 amžiaus pabaigoje, tačiau koregavo bendrą teisių taikymų taisyklę bajorų naudai. Kilus bajoro ir miestiečio ginčiui, buvo taikoma net sakovo teisė, o visais atvejais bajoriškasis statutas. Kodifikuota Lietuvos teisė, kaip ir kitose lotiniškosios Europos šalyse, buvo griežtai pasaulietinė. Ji neturėjo jokių bažnytinės teisės straipsnių, kurie buvo įprasti bizantinės civilizacijos šalių teisės rinkiniuose. Kanonų teisė buvo laikoma visiškai atskira popiežių kompetencijos sritimi, į kurią katalikiškoji valstybė nesikišo. Vedybų sudarimo ginčiai priklausė vyskupų jurisdikcijai, skaitant ir apeliaciją į popiežių. Tačiau iš to išplaukiančių turtinių pasiekmių iš savo kontrolės neišleisdavo didysis kunigaikštis. Šiaip Pirmojo Lietuvos statuto sudarytojai laikėsi krikščioniškosios moralės reikalavimų, o pats statutas įžangoje vadinamas krikščionių teisė. Pirmasis Lietuvos statutas integravo visą šalies bajoriją, išpleisdamas luomenės valstybės garantijas, net ir savo atskirą teisę besivadovaujantiems palenkiais mozūrams. Tautinės jos teisės įgavo visus brandžiam feudalizmui būdingus bruožus. Vokiečiams buvo įtvirtinti artimi baudžiavai santykiai. Valstiečių disponavimas žeme – nors galutinai ir nenuneiktas, tačiau buvo pripažįstamas tik esant be apeliaciniai žemvaldžio kontroliai. Veldamo tėvoniškio ūkis ir jo turėtojas buvo priskirti prie žemvaldžio dvarų. Alodinės valstiečio teisės į žemę buvo beveik panaikintus – Išėvinių valstiečių institutas buvo suvokiamas kaip realija, tačiau jis neturėjo jokių teisinių garantijų. Nelaisvėjai, nepaisant to, kad jų dalis pono žemėje jau turėjo ūkelius, bandas, neįgavo jokių teisės subjekto bruožų. Iš mišrių nelaisvųjų ir ūkininkų vedybų kilusiems vaikams buvo taikoma rusiška teisės norma. Esant bent vienam tėvų nelaisvajam, tokiu buvo laikomas ir vaikas, etnėje Lietuvoje praktiškai ir toliau laikytas lietuvių papročių teisės – kokia buvo vienu su tuoktiniu padėtis, tokiu laikytas ir tos pačios lyties vaikas. Nelaisvieji, kaip ir anksčiau, buvo apibrėžiami patriarchaliniais, vaikiškais terminais bernai, mergos. Didžiojo kunigaikščio valstiečiai arba jūrų tėvoniškiai vadinosi žmonėmis ir buvo laikomi laisvais, prieš priešinant juos nelaisviesiems, tačiau laisvės ir laisvo žmogaus savoka darėsi daugia reikšmė, apibūdinanti taip jau net liekantį laikinai prievolių ar galintį palikti poną valstietį. Apie tarpinį žmonių ir nelaisvųjų kaimynų sluoksnį pirmajame statute net neusiminta, nors įsikeitėlių įsipirkimo garantija, beje, itin sunkiomis sąlygomis ir buvo užfiksuota. Kaip ir bet kuri išplėtota luominė feudalinė teisė, pirmasis statutas gynė bajorų asmenį, jo nuosavybę, užtikrino jam politinės atstovavimo teisės, suteikė vien karo prievolės privilegiją. Nors jis skelbiamas didžiojo kunigaikščio bajorams teikiama malūne, iš esmės jis formulavo Leninę sutartį tarp valdovo ir bajorijus – kas beje buvo jau pripažinta 1447 metų Kazimiero šalies privilegijoje. Palenkės bajorų renkamų teisėjų, vadinamojo žemės teismų, pirmasis Lietuvos statutas neįvedė. Administratoriai ir toliau liko teisėjais. Taigi Luominis teismas nebuvo sukurtas, ponai savo sitikrino išskirtinę didžiojo kunigaikščių ir ponų tarybos jurisdikciją. Teoriškai apeliuoti didžiajam kunigaikščių galėjo net ir jo valstiečiai, tačiau praktiškai ponai buvo nepasiekiami. Lietuvos teisė turėjo ryškius aristokratiškus bruožus. Pirmojo Lietuvos statuto įžanga skelbė šios teisės suteikimą tiek katalikams, tiek ir stačiatikiams, bajūrams bei miestiečiams. Kartu buvo nurodyta, kad juo patvirtinamos visos anksčiau gautos jų privilegijos. Tai reiškia, kad konfesinių ir lokalinių privilegijų turėtojams garantuojama šių privilegijų veikimas jų aplinkoje, skaitant ir 1413 metų Horodlės privilegijos nuorodas dėl centrinių vaivadijų dignitorijų. Tačiau už šių ribų veikė bendroji teisė su visomis savo garantijomis kadangi luominiai Lenkų teisės principai buvo pralenkę lietuviškuosius, o lietuvių teisės rusiškuosius, Pirmasis Lietuvos statutas Palenkėje buvo taikomas tik santykiams tarp vietinių ir viso šalies bajorų, o rusų žemėse, kaip ir etninėje Lietuvoje, įsigalėjo visuotinai. Turtinių santykių atžvilgių įskaitant ir feudalų asmeninę valdžią valstiečiams, pirmasis statutas patvirtino jau Lietuvos teisėje nusistovėjusias lygias katalikų ir stačiatikių teisės. Kartu jis skelbė pribojimus nekrikščionims, judaizmo ir islamo išpažintojams. Jie negalėjo turėti krikščionių nelaisvųjų, įskyrus duotuosius paties didžiojo kunigaikščių. Į vieną buvo sutrauktos didžiųjų kunigaikščių ankstesniųjų privilegijų bajūrų asmens teisių garantijos. Nekaltumo prezumpcija, nebausti, nesuteikus, įsiteisinimo teismų galimybės, atsakomybė tik už savo paties veiksmus, teoriniai apeliacijos galimybė ir teisėjo atsakomybė už savo sprendimus tačiau pirmasis Lietuvos statutas dar neišėjo iš varžybinio teismo stadijos. Pirmasis Lietuvos statutas apibendrino bajorų ir miestiečių, taip pat kilmingųjų totorių ir turtingųjų žydų asmens legitimaciją. Jis nusikaltimą prieš asmenį dar laikė skriaudą, tačiau ją visapusiškai sistematizavo ir parėmė teismo praktikoje jau pasirodžiusią bausmės idėją ją išreiškiančiomis dispozicijomis į dar neluominę gradaciją buvo sureikiuotos kompozicijos už sužeidimą ir nužudimą. Jas lydėjo tokia pati valdovui mokama pinigų suma kartotinė. 16 amžiaus pradžiaus teismo praktikoje dar pasitaikančios paskirų kūno dalių sužalojimo atlyginimo liekanos galutinai išnyko, sužeidimų ar sumušimų pasiekmė buvo apibendrintas atlygis. Atlygis antra tiek lydėjo atimto turto sugražinimą. Pirmasis Lietuvos statutas, remdamasis nusistovėjusią teismo praktiką, senovinės kompoziciją suderino su atsirandančiomis bausmėmis, dar turinčiomis baudų pavidalą. Didžiojo kunigaikščio regalijų pažeidimas traktuotas skirtingomis bausmėmis, kartu visą tai apibendrinant valdovo didybės įžeidimų idėją. Jei pinigų ir ant spaudų falsifikatorių laukė laužas, tai savavališkas muitų ėmimas ir propinacijos teisės pažeidimas, slaptų karčiamų laikymas, būdavo baudžiamas tik tai tos nuosavybės konfiskavimu. Bajorų ir miestiečių asmens legitimavimas reiškia jo priesaikos įskyrimą iš bendrasiekių parodymų, faktiškai pastaruosius paverčiant liudytojais. 15 amžiuje procesas vyko lygiai grečiai surašytinių aktų įdėgimu turtiniams santykiams. Pirmajame Lietuvos statute liudytųjų parodymai formaliai prilygnami dokumentams, tačiau pastarieji jau išskiriami kaip įrodymų pagrindas. Todėl legitimacija reiškia asmenų sfragistikos ir heraldikos įteisinimą. 14 amžiaus pabaigoje atsirado stambiųjų bajorų būsimųjų ponų hantspaudai. 15 amžiuje juos įgyjo bajūrai, labiausiai paplito signetų fizinis pavidalas. Žmogui mirus anspaudą reikėdavo sunaikinti. Anspaudas identifikavo asmenį, todėl sfragistika, dar mažai paplitus raštui, negalėjo plėtotis be heraldikos. Alodinė visuomenė sandara lėmė asmens heraldikos plėtotę primityvių žymenų pavidalu nuo pat valstybės susikūrimų. Lenkiškųjų herbų Horodlės recepcija 1413 metai palėtė tik pačią atsirandančios ponijos viršūnę ir nesustabdė kur kas platesnio tautinės lietuvių heraldikos augimų. Tačiau recepcija labai paveikė šio proceso pobūdį ir kryptį. Visų pirma, plačiai įdėgė herbo teisinę savoką, kurią 15 amžiaus pradžioje žinojo tik kunigaikščiai. Ji perkelė į Lietuvą ištisą Lenkų herbų grupę ir tik Lenkams būdinga paprotį duoti herbams vardus. Ji taip pat lėmė, kas buvo būdinga ir dideliai lietuvių herbų daliai, žymenų grafikos įsitvirtinimą nusistovinčiuose herbų piešiniuose. Į 15 amžiaus pabaigą herbas tapo būdinga vidutinės bajurijos atributika. Smulkiai bajorai toliau žymenų dar nenuėjo, bet dauguma jų – jau naudojo šiais žymenimis pažymėtus signetus. 1434 metų Zigmanto pirmojo šalies privilegija, išplėsdama luominių teisių garantijas ir rusų bajūrams, nukreipė lenkiškosios recepcijos bei apskritai herbų susidarimo srautą ir į rusų žemės. Kai kurios iškylančios rusų giminės įsigijo lenkiškus herbus – Hotkevičiai, Kostcieša, Sapiegos, Lapina – Svarbiausios lietuvių ponų giminės taip pat puoselėjo horodliškąją tradiciją. Goštautai turėjo Habdanko, Radvilos ir Astikai, Trimitų, Manvidai, Lelivos, Sakavičiai, Pomijano herbą. 16 amžiaus pradžioje goštautų tradicija teigi, kad ginčiuose su Lenkais lietuvių ponai 1453 metais sugražino horodlinius herbus. Šis perdėtas teiginys atsirado prisimenant kažkokį mostą, tačiau jis rodo, kad 15 amžiaus viduryje lietuvių ponija nelaikė, kad Horodlės recepcija yra herbo ateimas į Lietuvą. Europos heraldikos elementai stambių bajorų anspauduose pasitaikydavo jau 14-15 amžių sandūroje. Nauji Lietuvos elitą papildantys žmonės, pavyzdžiui, iš miestiečių kilęs vyskupas Jonas Lasavičius – sukomponuodavo savo herbus pagal visas heraldikos taisyklės. Sudėtingos teisinės sistemos, paremtos išplėtotų feodu ir dokumentų vedamų įrodymų susiformavimas, teisėja pavertė specialistu, nors jis ir nebuvo atskirtas nuo administratoriaus. Dar 1387 metais jo gailos privilegija numatė teisėjų priskirti iš bajorų tarpo tarėjus. Ši Lenkų recepcija nebuvo įdėkta. Vis dėlto 16 amžiaus pradžioje, nors tai nebuvo tvirtai apibrėžta, Teisintiems administratoriams talkino bajūrų atstovai. Jų būtinai reikėjo, kai teisdavo vaivadą, seniūną ar maršalką pavaduojantys asmenys. Paprotys numatė ir tokią galimybę. Teismas virto bajūrų teisinės atramos instituciją, bet kartu ir brangų. Painiaus bylos 16 amžiaus pradžioje, gerai nežinant įstatymų ar nenusisamdžius prokuratoriaus advokato, jau nebebuvo galima laimėti. Pirmojo Lietuvos statuto procesinė dalis aptarė pastarojo dalyvavimą. Aktų įdėgymas reikalavo notarijatų. 16 amžiaus pradžioje jau aiškiai susiklaustė Vilniaus vyskupijos apaštališkasis notarijatas. Pasaulietiškasis notarijatas formavosi netaip apibrieštai. Svarbiausiomis notarinių raštų ir žinoma išrašų kaupėjomis tapo teismų knygos – svarbu vaidmenį vaidino didžiojo kunigaikščio raštinė su savo archyvu. 16 amžiaus pirmą trešdalį feudalinė teisė tapo tas sritimi, kurioje Lietuva savo pasiekimais visiškai prilygau kitoms vidurio Europos rytinės dalies šalims. G. Didžiojo kunigaikščio institucijos įaugimas į visuomenės luomenio atstovavimo struktūrą – Stambioji lietuvių bajorija 1389 metais iškeldama antimonarchą Vytautą pasirodė jau kaip save suvokianti visuomenės jėga. Šią jėgą turėjo remtis ir pats Vytautas, šalindamas sričių kunigaikščius. Įtemta Vytauto didžiojo kova prieš aneksinės Lenkijos politikų užmačias vertė jį savo tarybą pateikti kaip susiklaušiusią valstybės instituciją. O tai savo ruoštus spartino šios tarybos – prerogatyvų augimą. Ponų tarybos susidarimas reiškia ne ką kitą, kaip didžiojo kunigaikščių valdžiaus apribojimą atsirandančios didikų oligarchijos naudai. Ši oligarchija jau galėjo mirštant Vytautui tarti net didžiojo kunigaikščio kandidatūrą nulementį žodį ir tuo sužlugdyti nenaudingą Lietuvos valstybėje asmeninį dinastų sandėrį. Nuo pat Kazimiero iškilimo Ponų taryba ėmė reikštis kaip pagrindinė Lietuvos valstybingumą sauganti institucija. Tačiau savo prerogatyvų visumą, išaugusią iš patariamųjų veiksnių, ji negalėjo pakeisti valdžios eitus vienijančio monarcho, įsaugojusio lemiamąją prerogatyvų dalį. Net ir atsiradus Seimui, didžiojo kunigaikščio valdžia rėmėsi didžiausią šalyje žemėvaldą, pareigybių skirstimų ir jų veiklos koordinavimu bei kontrole, įskaitant aukščiausią karinę vadovybę ir visas įplaukų regalijas, šalies reprezentavimu ir tradicijos palaikomu autoritetu. Didžiojo kunigaikščių ir ponų tarybos prerogatyvų santykį teisiškai reguliavo 1492 m. Aleksandro antrojo privilegiją – Svarbiausiais vidaus ir užsienio politikos klausimais valdovas turėjo gauti ponų tarybos pritarimą, tačiau be jo sutikimo šis pritarimas ar nepritarimas neturėjo galius. Valdovui daugiausia būnant Lenkijoje susikaupdavo nemažai reikalų, kurių ponų taryba neturėdama aukščiausio sankcionavimo galius negalėdavo išspręsti arba nesiryždavo spręsti. Susirašinėjimo tarp jos ir didžiojo kunigaikščio nebeužteko. Lietuvos valstybės mechanizmas neretai dirbo tuščiaiga. Ponų taryba net ir veikliajam Zigmantui antrajam skundėsi, kad negalima vienuolyno tvarkyti, kai jo viršininkas yra išvykęs. Atvykstant į Lietuvą didįjį kunigaikštį, užgriūdavo ištisos prestinų reikalų virtinys. Aleksandro II 1492 metų šalies privilegijos leidimas nesutikti su didžiojo kunigaikščio nuomonė, jei ir galioju – Tai tik pačiai ponų elito viršūniai. Eiliniam ponui, kaip rodo Aleksandro antrojo atimti iš Jurgio Iljiničiaus surėdai, tokie dalykai brangiai kainavo. Tačiau tokie veiksmai susilaukdavo jau plataus atgarsio ir valdovui reikėjo skaityti su diduomenės opinija. 16 amžiaus pradžiaus Lietuvos kronikų savadai Aleksandro ligą laiko dievo bausme už nesiskaitimą su ponais. Šiuo metu jau nusistovėjo aiški politinė koncepcija, kad valstybė yra savarankiška visuomeninė ir politinė struktūra. Jei Aleksandro antrojo pusgrašiuose dar buvo parašyta, kad tai didžiojo kunigaikščio moneta, tai Zigmanto antrojo grašių legendos skelbė, jog jie yra jau didžiausios Lietuvos kunigaikštijos emisija. Špitrigailos iškelimo atvejais pagreitintai įgavo teisinio precedento pavydalą – dėl po to sekusių konfliktinių sosto užėmimo situacijų. Nuo Kazimiero valdymo pradžios Lietuvos luomų teisė rinkti didįjį kunigaikštį nebebuvo ginčiama. Tačiau visiškai ir beveik visai nebuvo ginčiama Gediminaičių teisė paveldėti Lietuvos valstybės valdymą. Samokslų sužlugdymas valdant Kazimierui galutinai apribojo šią teisę vien jo gailos palikoniais. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje imta laikyti ne atskiro jo gailaičių, bet jogailaičių dinastijos tėvonyje. Pirmasis Lietuvos statutas ją apibrėžė kaip valdančiojo didžiojo kunigaikščio valstybę. Naujas valdovas buvo parenkamas ponų tarybai susitariant su valdančiuoju monarchu. Taip gavo saustą Aleksandras II ir Zigmantas Augustas, iš dalies ir Zigmantas II. Pirmąją sakralizuotą didžiojo kunigaikščio inauguraciją šaltiniai mini 1440 metais. Kazimira Vilniaus katedroje vainikavo Vilniaus vyskupas. Tai vyko, kai bažnyčios atliekamas ritualas kartu suvokiant ir jo pasaulietinę politinę prasme. Šis aktas išaugo iš tradicinių apšaukimų valdovų, aiškiai vykusio iškeliant Švitrigailą 1430 ar pritaikyto Vytauto 1398 metais Salinę. Apšaukimas buvo suderintas su bažnyčios teikiamu palaiminimu būtinų krikščionių monarchui. Nuo Aleksandro II inauguracijos funkcionavo jau susiformavęs lietuviškas valdovų vainikavimo ceremonialas, panaudojant atitinkamas insignijas. Didžiojo kunigaikščio mitrą, vadinamą Gediminų kepurę, uždėdavo Vilniaus vyskupas, o kalavijai teikdavo didysis maršalką. Lietuviškoji inauguracija – išlaikė būdingą šių dviejų insignijų dualizmą. Jos buvo suvokiamos kaip senos tradicijos simboliai, nors vadinamoji Gedimino kepurė ir siejosi su recipuotų vainikavimo aktu atliekamu bažnyčios hierarchu. Kalavijo paėmimas buvo sena lietuviška tradicija, paliudyta majestotinių Vytauto didžiojo ir Zigmanto pirmojo ant spaudų – Jie beje pasinaudojo ir Lenkų delegacija 1432 metais Gardino susitarimo metu. Kalavijas tapo jungiančiaja grandimi tarp senovinių legitimacinių, vėliavos anspaudo ir naujųjų sakralinių ar kleinodinių Gedimino kepurės keptro apsiausto didžiojo kunigaikščio insignijų. Ties Vytauto ant kapių kabojo jų vėliava. Aleksandrą antrąjį karste puošė diedema ir kalavijas. Nuo 15 amžiaus pabaigos insignijos jau buvo laikomos valstybės kleinodais ir regalijomis. Tokia tapo ir šalies vėliava susieta su didžiausios kunigaikštijos vėliavininko dignitorija. Jos buvo saugomos išdinėje. Būtinė kalba didžiojo Lietuvos kunigaikščio inauguracija dažniausiai vadino pakėlimu kalaviju. Nors Lietuvai sukovoti karalystės rango ir nepavyko, jos valdovo vainikavimo aktas išaugo į būtiną legitimacijos ir sakralizacijos ceremonialą. 15 amžiaus anspauduose ir 16 amžiaus miniatiūrose pakylėtas, esantis didybėje, didysis kunigaikštis, buvo pavaizduotas ir ant tumbos pavidalo sostų. Oficialiai į didįjį kunigaikštį buvo kreipiamasi karaliams taikomų didenybės kreipiniu. Tai buvo vadinamas net nesuverenus Zigmantas I, tačiau buitiškai šį kreipinį pakeisdavo kur kas bendresnė mylistos savuką. Nors jo gailaičiams esant Lenkijos karaliais etiketas reikalavo būtinai ir pirmoje vietoje minėti jų aukščiausio rango titulą, tai darant nebūdavo pamirštama, kad Lietuvoje – jie yra tik jos didieji kunigaikščiai. Žemaitėjai skirtuose aktuose karaliaus titulas dažnai net būdavo praleidžiamas. Lenkijos karaliaus titulatūroje, minint antroje vietoje didžiojo Lietuvos kunigaikščio titulą, iš pradžių būdavo išvardėmi lenkiškiai, pavyzdžiui, mozūrijos, ceremonialai, tik po to lietuviškiai, pavyzdžiui, žemaičių. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio titulatūroje, nors pirmiausia ėjo Lenkijos karaliaus titulas – Pirmenybę turėjau lietuviškiai ceremonijalai. Šiaip, užsimenant apie didįjį kunigaikštį, mėgta vartoti bendresnę valdovo ar ponų savoką, išlyginančią rangų skirtumą. Aukštesnio rango karaliaus titulas lėmė bendrų valdovų lenkiškosios numeracijos atsiradimą ir net įsigalėjimą Lietuvos aktuose, tačiau ji nepanaikino ir lietuviškosios numeracijos, tik nustumė ją į antrą vietą. Tai buvo daroma ir kitose šalyse – Čekijoje, Vengrijoje, kai jų karaliai kartu buvo ir Vokietijos imperatoriais. Prieimus krikštą, didieji kunigaišiai buvo laidojami Vilniaus katedroje. Sutaikanti mirtis rado čia vietos ir valdančiųjų monarchų varžovams Švitrigailai bei Sigmanto pirmojo sūnui Mykolui. Nors jo gailaičius laidojo Lenkijoje, tačiau labiau susijęs su Lietuva šios dinastijos ar jo šeimų nariai – liko Vilniaus katedros skriptose Aleksandras II, dvi pirmusios Zigmanto Augusto žmonus Elžbieta Habsburgaitė ir Barbora Radvilaitė. Valstybės sampratos ir luomenio atstovavimo institucijų atsiradimas atitinkamai atsispindėjo ir didžiojo kunigaikščio sfragistikoje bei heraldikoje. 15 amžiaus pradžioje – Atsirado majestotinis anspaudas, tačiau jau plėtotę sutrūkdėto amžiaus antrojo ketvečio sukretimai. 15 amžiaus antroje pusėje galutinai nusistovėjo didžiojo kunigaikščio, didžiojo ir mažojo anspaudo sampratus, pastarai legitimuojant patį valdovų asmenį. 15 amžiaus pirmosios pusės portretinė didžiojo anspaudo forma nebuvo atnaujinta. Ten pavaizduoti šalies ir žemių herbai dabar tapo pagrindiniu legitimacinės grafikos motyvu. Šalies herbas atsidūrė tiek didžiojo, tiek ir mažojo anspaudo centre, pastarajame jis buvo vienintelis. 15 amžiaus pirmos pusės svarbiausių žemių herbus Trakų, Voluinės, Molensko, 16 amžiaus pirmame ketvirtyje papildė genealoginiai valdovo heraldika tėvo Lenkijos karaliaus ir motinus Kazimiero sūnus buvo Elžbietos Habsburgaitės vaikai heraldika. Jau 15 amžiaus pabaigoje įsiskyrė valstybės ir jos valdovų heraldika. Valstybės herbas, ginkluotas raitelis, atsirado jo gailai tapus Lenkijos karaliumi. Jo lietuviškoje anspaudo raitojo valdovo figūra buvo įreiminta į heraldinį skydą, prarasdama visas portretinės grafikos savybės. Šį naujai atsiradusį herbą Lenkų heraldikai siekia įtraukti į Lenkijos heraldiką eilinės ryties emblemos teisėmis. Šiais sumetimais nebuvo neigiamus valstybinę prasme įgavusios raudona ir balta sidabriniai spalvos. Tačiau buvo sukeistos jų vietos. Laukas padarytas baltų, o raitelis raudonų. Besivarmuojanti europinė Lietuvos heraldika tokią interpretaciją atmetė. Iš pat pradžių laukas tapo raudonų, figūra balta, kaip ir Lenkijos erelio ar Čekijos liūto atvejais. Asmeninis Vytauto žymo, šiandien ši figūra vadinama Gediminaičio ar Gedimino stulpais, tapo jo ir visos kestutaičių šakos herbu, balta figūra raudoname lauke.